sampai akhir zaman hadirin sekalian para jamaah umrah dan para penjara masjid Nabawi dan para mukimin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan Islam dan juga iman. Yaitu dibukanya hati kita untuk menerima al-Islam, agama Allah Azza wa Jalla yang Allah swt tidak menerima agama apapun kecuali agama Islam. Allah swt mengatakan Inna dina inna Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah al Islam. Dan Allah mengatakan Lama ia bertanggung kira Islam dinan فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita dijadikan kita termasuk umatnya Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau Keluarga beliau dan juga para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik ilahi abul qiyamah Hadirin sekalian Masih kita bersama kitab Al-Ihkam Fi Sabri Ahwali Hukam Wa Ma Yushra'u Lirra'iyati Fiha Minal Ahkam Al-Ihkam yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Hafizullah Dan isi kitab ini adalah tentang sikap yang benar Yang sesuai dengan Al-Quran, Hadith dan juga ijma' para sahabat radhiyallahu anhum bagi seorang rakyat kepada penguasanya sikap yang sahih, sikap yang benar yang seharusnya dilakukan oleh seorang rakyat kepada penguasanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dari hadis Nabi SAW demikian pula ijma' para sahabat radhiyallahu dan kita sudah sampai pada bagian yang pertama yaitu keadaan seorang penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Keadaan seorang penguasa, kondisi seorang penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dan disebutkan oleh Syekh bahwasanya kondisi seorang penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri ini ada lima jenis atau ada lima macam. Yang pertama, seorang penguasa yang melakukan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian yang kedua, seorang penguasa yang melakukan perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan. Dan keduanya sudah kita bacakan kepada para jamaah sekalian. Jenis yang pertama yaitu apabila seorang penguasa melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melaksanakan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Maka dalam keadaan demikian, sikap kita sebagai seorang rakyat adalah mencintai beliau. Karena ketaatan yang beliau lakukan, semakin taat kepada Allah dan juga Rasulnya, maka akan semakin besar kecintaan kita kepada beliau sebagai seorang penguasa. Ini keadaan yang pertama, yaitu apabila seorang penguasa melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, apabila seorang penguasa melakukan perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan secara syariat, boleh, artinya boleh dikerjakan sebagai seorang manusia. Ya. dan dia tidak mendapatkan pahala karena mengerjakannya dan tidak berdosa karena meninggalkan perkara tersebut dia adalah perkara yang mubah seperti makan, minum, memakai pakaian, memiliki tempat tinggal dan seterusnya maka ini adalah perkara yang mubah dan beliau menyebutkan dan sudah kita sebutkan bahwasanya dalam keadaan demikian maka ini tidak menjadikan kita cinta dan juga tidak menjadikan kita benci. Karena ini adalah perkara yang yang mubah. Tidak ada di sana pahala dan tidak ada di sana dosa. Sehingga tidak berkaitan dengan benci dan juga tidak berkaitan dengan cinta. Ini perkara yang biasa, perkara yang mubah dilakukan oleh semua manusia. Kemudian yang ketiga belum menyebutkan bagaimana apabila seorang penguasa meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh melakukan meninggalkan perkara yang mustahab dan nah, sudah kita sebutkan contohnya misalnya sholat rawatib beliau hanya mengerjakan sholat wajib saja yang lima waktu adapun sholat rawatib qabliyah maupun ba'diyah beliau tidak melakukannya berarti ini meninggalkan perkara yang mustahab Atau beliau melakukan perkara yang makruh Sesuatu yang dibenci di dalam agama ini Dan tidak sampai kepada derajat keharaman Seperti misalnya tidur Antara maghrib dan isya Ini adalah perkara yang makruh di dalam agama Dibenci karena dikhawatirkan Orang yang tidur antara maghrib dan isya Dia nanti akan terlambat melakukan sholat isya' Dan di antara perkara yang makruh adalah berbicara di dalam perkara dunia setelah sholat isya tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. makanya adalah perkara yang makruh. Bagaimana seandainya penguasa meninggalkan perkara yang mustahab atau dia melakukan perkara yang makruh? Beliau menyebutkan di dalam di dalam buku ini bahwasanya yang demikian yang tidak menjadikan kita keluar dari ketaatan kepada penguasa. Tidak boleh menjadikan kita membenci beliau. Karena beliau adalah melakukan perkara atau meninggalkan perkara yang mustahab, bukan meninggalkan perkara yang wajib. Dan orang yang meninggalkan perkara yang mustahab, meskipun dia tidak mendapatkan pahala, tetapi dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Jadi apa yang beliau lakukan bukan sebuah kemungkaran. Beliau hanya meninggalkan perkara yang afdal. Afdalnya beliau melakukan perkara yang mustahab. Tapi seandainya beliau tinggalkan, maka beliau tidak berdosa. Demikian pula ketika dia melakukan perkara yang makruh. Maka dia melakukan perkara yang dibenci, tetapi tidak sampai pada derajat keharaman. Sehingga ketika seorang penguasa meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh, ini tidak boleh menjadikan di dalam hati kita rasa benci kepada penguasa tersebut. Tidak sampai menjadikan di dalam diri kita rasa benci kepada penguasa tersebut. Tetapi tidak masalah kita memberikan nasihat. Memberikan dorongan untuk beramal. Menyampaikan bahwasanya di sana ada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan melakukan salat rawatib. Di sana ada dalil yang menunjukkan bahasanya di sana ada keutamaan melakukan salat malam atau berpuasa di hari Senin dan juga hari Kamis. Tidak masalah kita memberikan atau menyampaikan kepada beliau hadis-hadis atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sebuah amalan. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. InsyaAllah akan kita lanjutkan keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh penguasa itu sendiri tidak berkaitan dengan larangan dan juga perintah beliau. Dan ini adalah majelis yang ke-9. Ini adalah pertemuan yang ke-9 dari pembacaan kitab ini. Beliau mengatakan hafizahullah taala as-suratu as-suratu rabi'ah bentuk yang keempat yaitu yang berkaitan dengan keadaan penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri tidak berkaitan dengan perintahnya dan juga tidak berkaitan dengan larangannya irtikabuhu lil muharramati pelanggaran beliau terhadap perkara yang haram. pelanggaran beliau terhadap perkara yang yang haram. Yang pertama tadi beliau melakukan ketaatan. Yang kedua beliau melakukan perkara yang mubah, yang boleh. Yang ketiga beliau meninggalkan perkara yang mustahab atau melanggar atau melakukan perkara yang makro. Yang keempat, bagaimana apabila beliau melakukan perkara yang diharamkan? melakukan perkara yang diharamkan sebagaimana manusia yang lain tentunya penguasa memiliki dosa dan juga memiliki kesalahan dia bukan seorang manusia yang maksum yang terlepas dari dosa atau terlepas dari kesalahan dia seperti kita masuk di dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ibni adam khata' Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Bahkan sering bersalah. Sering melakukan dosa. Dan di dalam sebuah hadis kursi Allah SWT mengatakan, "Innakum tukhti'una bil wal wan-nahar." Sesungguhnya kalian melakukan dosa baik di waktu semalam maupun di waktu siang. Dan ini semua menunjukkan bahasanya yang namanya salah dan juga dosa ini memang mahal bagi manusia. Itu manusia memang tempatnya untuk melakukan dosa dan juga kesalahan. Tidak ada yang maksum kecuali yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Penguasa juga demikian. Mereka adalah manusia yang memiliki dosa dan juga memiliki kesalahan. Bagaimana seandainya seorang penguasa atau seorang pemimpin melakukan perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Kal bid'ai ghairil mukaffirah. Contohnya apabila dia melakukan bid'ah yang tidak mengkafirkan. Wal ma'asi min kaba'ira wa saghaira. Dan melakukan kemaksiatan baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Sawa'un iktasarat ala nafsihi Sama saja apakah dosa tersebut Akibatnya hanya pada dirinya sendiri Au ta'addat lirra'iyyati min dhulmin Wa'tida'in ala al-hukuki Wasti'tharin biha Atau dosa tersebut Akibatnya menjalar kepada orang lain Atau dirasakan oleh orang lain Atau berupa kezaliman atas hak-hak wastiqtarin biha atau dia mengambil hak kita mendolimi hak manusia atau dia mengambil hak kita beliau hafizahullah azza wa menyebutkan tentang contoh-contoh perkara yang diharamkan yang mungkin dilakukan oleh seorang penguasa atau seorang pemimpin contoh yang pertama adalah bid'ah yang tidak mengkafirkan. Bid'ah adalah sebuah cara yang baru di dalam agama yang menyerupai syariat. Cara beribadah yang baru di dalam agama yang menyerupai syariat. Yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah perkara yang baru artinya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahasanya ibadah ini harus diambil dari beliau. Karena beliau SAW sebagai seorang Rasulullah, sebagai seorang utusan Allah, di antara tugasnya adalah mengajarkan kita tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Sehingga seluruh ibadah harus kita ambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT tidak menerima ibadah yang tidak diambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Apabila mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Dan itulah yang dinamakan dengan bid'ah. Dan bid'ah adalah perkara yang haram. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu bid'atin dhalalah. Dalam kalian berhati-hati dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Beliau mengatakan wa iyyakum, hendaklah kalian berhati-hati. Dan beliau tidak mengucapkan ucapan seperti ini kecuali karena perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Hendaklah kalian berhati-hati terhadap perkara yang diada-adakan. Kemudian beliau mengatakan fa'inna kulla bid'atin dolalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Beliau mensifati bid'ah yang merupakan cara yang baru di dalam agama untuk beribadah kepada Allah yang menyerupai syariat dan dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah beliau mensifati ini sebagai dhalalah yaitu perkara yang sesat dan ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang diharamkan di dalam di dalam agama dan di dalam hadis yang lain beliau mengatakan wasyarrul umuri muhdatsatuha dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan Beliau mensifati perkara yang diada-adakan yaitu bid'ah sebagai syarral umur. Yaitu perkara yang paling jelek dan ini menunjukkan bahwasanya melakukan bid'ah adalah perkara yang diharapkan di dalam agama Islam. Dan bid'ah terbagi menjadi dua. Ada di antara bid'ah yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Ada di antara bid'ah yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam dan ada di antara bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Contoh bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Seperti misalnya pendapat al-musyabbihah. Pendapat al-musyabbihah. Mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan bahasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka dinamakan dengan al-mushabbihah. Tentunya ini adalah keyakinan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW Demikian pula ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Keyakinan umat Islam dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Allah SWT memiliki nama Dan Allah SWT memiliki sifat Tetapi nama dan juga sifat Allah Tidak sama dengan nama dan juga sifat makhluk Allah memiliki nama Sebagaimana Allah mengatakan وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَةِ Dan Allah memiliki nama-nama yang husnah dan Allah mengatakan walillahil masalul a'la dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi menunjukkan bahwasanya Allah memiliki nama dan juga memiliki sifat tetapi nama dan juga sifat Allah tidak sama dengan makhluk oleh karena itu Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un tidak ada yang serupa dengan Allah laisa kamitsli syai' tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah mengatakan fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Dan Allah mengatakan walam yaqul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Dan Allah juga berfirman hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui di sana ada sesuatu yang semisal, yang sama dengan Allah azza wajalla? Ini menunjukkan bahasanya Allah SWT tidak ada yang serupa dengan dia. Tapi di sana ada golongan al-musyabbihah. Yang mereka meyakini bahasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Kita katakan keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang bid'ah. Dan dia adalah bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Apabila sampai meyakini Allah sama dengan makhluk, atau sifat Allah sama dengan sifat makhluk, pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk, maka ini adalah perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Oleh karena itu, guru dari Al-Imam Al-Bukhari, beliau adalah Nu'aim Ibn Hamad, mengatakan, Man syabbah Allah biqalqihi faqad kafar. Man syabbah Allah biqalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah Dengan makhluk Maka sungguh dia telah kafir Yaitu telah keluar daripada Dari agama Islam Ini menunjukkan bahasanya Bid'ah Menyerupakan Allah dengan makhluk Ini adalah bid'ah yang mukafirah Yang bisa mengeluarkan seseorang dari Agama Islam Kemudian di sana ada bid'ah yang Khairil mukafirah Yang tidak mengeluarkan Seseorang dari agama Islam dan ini banyak yang seperti bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan amaliyah seseorang yang membuat bid'ah yang baru di dalam tata cara salat atau membuat salat yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tata cara berzikir atau puasa yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya adalah bid'ah-bid'ah amaliyah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan dia adalah perkara yang haram. Adalah perkara yang haram dan orang yang melakukannya bukan mendapatkan pahala, tapi justru dia mendapatkan dosa. Karena dia adalah maksiat. Dan seorang Muslim diperintahkan di dalam ibadah mengikuti Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan, kita lakukan dan apa yang tidak boleh lakukan maka jangan kita melakukan perkara yang baru di dalam di dalam agama. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya dari kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Bagaimana apabila seorang penguasa melakukan bid'ah yang tidak membuat atau tidak mengeluarkan dia dari agama Islam? akan disebutkan oleh Syekh bagaimana sikap kita wal ma'asi atau dia melakukan kemaksiatan. Baik kemaksiatan tersebut berupa dosa besar maupun dosa kecil. Karena maksiat ini terbagi menjadi dua. Ada di antara maksiat yang termasuk golongan kabair, yaitu dosa-dosa besar. Dan ada di antara maksiat yang termasuk sogoir yaitu dosa-dosa kecil. Jadi masuk dengan kabair atau dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang diiringi dengan ancaman neraka. Setiap dosa yang diiringi dengan ancaman neraka di dalam dalil. Hanya di dalam dalil tersebut baik Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang ancaman bagi pelakunya dengan neraka. Maka itu adalah termasuk dosa besar. Atau diiringi dengan laknat. Diiringi dengan ancaman laknat. Laknat dari Allah, laknat dari Rasulnya. Apabila sebuah dosa disebutkan di dalam dalil, diiringi dengan laknat atau diancam dengan laknat, maka itu adalah termasuk dosa besar atau dosa yang memiliki hukuman di dunia. Ada kisos di dunia bagi orang yang melakukannya. Maka dosa tersebut adalah termasuk dosa besar. Seperti mencuri misalnya. Maka ini ada kisos di dunia bagi orang yang melakukan pencurian dengan syarat yang disebutkan di dalam syariat. Maka perbuatan mencuri adalah termasuk dosa besar. Setiap dosa yang diiringi dengan ancaman dengan neraka atau dengan laknat atau dengan hukuman di dunia maka dia adalah termasuk apa? Al-kabair, termasuk dosa-dosa besar. Selain itu maka dinamakan dengan shaghair. Selain itu maka dinamakan dengan shaghair. Contoh dosa besar apa misalnya? Ada yang tahu? Membunuh. Apa lagi? apa? Berzina. Apa lagi? Hah? Minum khamar, yaitu minum minuman keras. Berdusta, mencuri, melakukan riba. Riba yaitu membicarakan kejelekan orang lain. Demikian pula melakukan namimah yaitu mengadu domba. Makanya adalah termasuk dosa-dosa besar dan para ulama telah menulis, mengkhususkan buku tentang dosa-dosa besar. Mereka melihat dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apabila dosa tersebut termasuk dosa besar, maka beliau masukkan di dalam kitab tersebut. Dan di antara yang mengarang adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Mengarang sebuah kitab dan diberi judul dengan Al-Kabair yang isinya adalah kumpulan dosa-dosa besar dan beliau juga menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya dia adalah termasuk dosa besar. Dan selayaknya bagi seorang kepala rumah tangga yang seperti bapak-bapak sekalian yang untuk memiliki buku seperti ini dan menaruhnya di rumah supaya kita dan juga keluarga kita bisa membaca dan mengulang-ulang kitab tersebut sehingga kita diingatkan ya apabila kita lupa dan kita tahu apabila sebelumnya kita tidak mengetahuinya karena banyak di sana dosa-dosa besar yang tersebar di kalangan masyarakat dan kita tidak tahu bahwasanya itu adalah termasuk dosa besar kemudian di sana ada saghair yaitu dosa-dosa kecil ini adalah dosa selain dosa-dosa besar -dosa dan sahair di antara contohnya adalah melihat perkara yang diharamkan. Melihat perkara yang diharamkan, makanya adalah termasuk dosa kecil. Dan bukan berarti membagi antara dosa besar dengan dosa kecil. Kemudian seseorang bermudah-mudahan di dalam melakukan dosa kecil. Karena para ulama menjelaskan dosa kecil apabila sering dilakukan maka akan menjadi besar. Oleh karena itu sebagian mengatakan la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa yang kecil apabila dilakukan terus-menerus. Apabila seseorang terus-menerus melakukan dosa kecil, maka kelak akan menjadi akan menjadi besar. Oleh karena itu jangan kita bermudah-mudahan melihat perkara yang diharamkan. Dan jangan bermudah-mudahan mendengarkan perkara yang diharamkan. Meskipun itu adalah dosa yang kecil, tetapi kalau sering dilakukan, maka akan menjadi besar dan dikhawatirkan seseorang meninggal dunia dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Dikhawatirkan meninggal dunia dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Sama saja kata beliau, apakah dosa tersebut berkaitan dengan dirinya sendiri? Akibatnya hanya pada dirinya sendiri atau akibatnya kepada orang lain seperti kezaliman. Ini adalah keadaan yang keempat yang dilakukan oleh seorang penguasa. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang rakyat? Apabila penguasa kita melakukan perkara yang diharamkan, fayatarattabu 'ala ar tujahaha salasatu huquqin. Maka wajib bagi seorang rakyat ketika melihat kondisi seperti ini yaitu melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa maka hendaklah seorang rakyat melakukan tiga perkara atau di sana ada tiga hak yang hendaknya dilakukan oleh penguasa kepada eh, seorang rakyat kepada penguasanya al, al awal yang pertama kata beliau Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang rakyat? Yakrahu dzalika minhu. Yang pertama adalah kita membenci perkara tersebut darinya. Artinya harus ada di dalam hati kita kebencian terhadap kemaksiatan tersebut. Dan tidak senang apabila penguasa melakukan kemaksiatan tersebut. Sebagaimana kita juga membenci apabila ada saudara kita tetangga kita atau istri kita atau suami kita atau anak-anak kita melakukan kemaksiatan. Kita diperintahkan untuk membenci di dalam hati kita. Demikian pula seorang penguasa, dia adalah saudara kita, seorang muslim. Apabila dia melakukan perkara yang diharamkan, maka kita yang pertama harus membenci hal tersebut. Harus ada di dalam hati kita rasa benci terhadap kemaksiatan dan benci apabila seorang saudara melakukan kemaksiatan tersebut. Wa yungkiru alaihi dzalika sirran. Dan hendaklah dia mengingkari kemungkaran tersebut sirran yaitu dengan apa? Dengan rahasia atau dengan sembunyi-sembunyi. Ini adalah kalimat yang penting yang harus kita tekankan. Mengingkari beliau tetapi dengan apa? Dengan sirran, dengan sembunyi-sembunyi ma'at tarafuqi bihi wa sidqin niyyati fi islahih dan harus disertai dengan tarafuq yaitu dengan lemah lembut wa sidqin niyyah dan kita harus memiliki niat yang jujur di dalam menasihati beliau wa du'a ilahu bit taubati was salah dan mendoakan beliau supaya Allah memberikan taufik kepada beliau sehingga beliau bertobat dan supaya Allah memperbaiki beliau. Li'umumi adillatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang demikian karena keumuman dalil perintah untuk beramar ma'ruf dan juga nahi munkar. Jadi ini adalah sikap yang pertama, yaitu apa? Kita membenci kemaksiatan tersebut. Membenci kemaksiatan tersebut dan kita mengingkari akan tetapi dengan apa? Dengan sirron. Yang pertama, kita mengingkari dengan sirron, bukan dengan mengumbar kesalahan tersebut atau dosa tersebut atau menyebar dosa tersebut kepada orang lain. Yang harus kita lakukan adalah mengingkari tetapi dengan sirron, bukan malah menyebar kesalahan tersebut di media atau menyebarkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Dan akan disebutkan dalilnya oleh Syekh nanti. Kenapa kita harus menyembunyikan nasihat yang kita berikan kepada seorang penguasa. Demikian pula At-Tarafuq. Yaitu berlemah lembut. Karena di dalam sebuah ayat Allah SWT ketika memerintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk mendakwai Fir'aun. Allah menyuruh beliau berdua untuk berlemah lembut kepada Fir'aun. Allah SWT mengatakan Idhaba ila fir'auna innahu tawa Faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatadakkaru au yakhsha Tidaklah kalian berdua Wahai Musa dan juga Harun Pergi kepada Fir'aun Sesungguhnya dia telah melampaui batas Kemudian katakanlah kepadanya Yaitu kepada Fir'aun Qawlan layinan Ucapan yang lembut la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga dia ingat atau semoga dia takut, yaitu takut kepada Allah. Nabi Musa dan juga Nabi Harun diperintahkan untuk berlemah lembut kepada Fir'aun padahal Allah SWT tahu bahasanya Fir'aun akan meninggal dalam keadaan dalam keadaan kafir dia adalah orang yang kafir dan Allah tahu bahasanya Fir'aun akan meninggal dalam keadaan dalam keadaan kafir dan penguasa kita tidak lebih jelek daripada Fir'aun atau tidak tidak lebih jelek dari Fir'aun dan kita tidak lebih baik daripada Musa dan juga Harun. Oleh karena itu di dalam nasihat penguasa-penguasa apabila dia melakukan perkara yang diharamkan di dalam agama maka kita menasihati dengan sir kemudian yang kedua kita nasihati dengan rifq yaitu dengan lemah lembut bukan dengan ucapan yang kasar atau dengan cara yang tidak sopan. Harus kita sertai dengan rifq yaitu dengan penghormatan, dengan kelemah lembutan kepada penguasa tersebut. Wa sidqin niyah demikian pula dengan niat yang shadiqah. Niat yang jujur yaitu niat yang benar-benar ikhlas di dalam menasihati. Ketika kita menasihati penguasa niatnya adalah bagaimana supaya beliau ia kembali kepada jalan yang lurus. Bertobat kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah SWT. Niat kita itu. Tidak ada niat yang lain. Bukan niatnya ingin menyebar air beliau. Atau niatnya ingin diangkat sebagai seorang pahlawan di antara manusia-manusia yang lain. Tapi niatnya dalam hati adalah ingin bagaimana orang tersebut, yaitu penguasa tersebut, kembali kepada jalan yang yang lurus. Kembali kepada kebenaran, bertobat kepada Allah SWT, itu yang dia inginkan, tidak ada yang yang lain. Kemudian disertai dengan doa, yaitu mendoakan kepada penguasa tersebut. Mendoakan kepada penguasa tersebut, meminta kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada beliau, memperbaiki keadaan beliau, mengampuni dosa beliau dan meminta kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan mendoakan penguasa dengan kebaikan ini adalah ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah mendoakan kebaikan kepada seorang penguasa adalah termasuk ciri ahlu sunnah wal jamaah jadi dalam sebuah ucapan itu ucapan seorang ulama beliau adalah al-imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab beliau Syarh Sunnah beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah beliau mengatakan apabila engkau melihat Seseorang mendoakan kejelekan untuk seorang penguasa Mendoakan laknat misalnya Atau mendoakan kehancuran Mendoakan kejelekan kepada seorang penguasa Maka ketahuilah bahwasanya dia adalah Sahibu hawa Dia adalah pemilik hawa nafsu Dan apabila engkau melihat Seseorang mendoakan kebaikan untuk seorang penguasa Mendoakan kebaikan untuk seorang penguasa fa'lam annahu sahibu sunnah maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibu sunnah dia adalah termasuk pemilik sunnah yaitu termasuk ahlu sunnah wal jamaah ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah diantaranya adalah mendoakan kebaikan bagi penguasanya oleh karena itu sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan juga Fudail ibn Iyad dan beliau adalah guru dari Imam Ash-Shafi'i rahmatullah Beliau mengatakan lau alimtu annali da'watan mustajabah ma saraftuha illa li sultan. Seandainya aku tahu aku memiliki doa yang mustajab meskipun hanya satu, niscaya aku tidak akan gunakan kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa. Beliau mengatakan seandainya aku tahu doa yang mustajab Artinya seandainya aku diberi kesempatan oleh Allah dan dikabarkan kepadaku bahasanya aku memiliki satu doa yang mustajab. Ini saya apa? Ini saya aku tidak akan menggunakan doa tersebut kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi siapa? Bagi penguasa. Ini diucapkan oleh Al Imam Mudail ibn Uyal dan beliau adalah guru dari Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan karena apabila kita mendoakan kebaikan untuk penguasa dan Allah mengijabai doa kita sehingga penguasa tersebut menjadi penguasa yang saleh dan juga muslih dia memberikan kebaikan kepada orang lain maka manfaatnya adalah untuk seluruh umat dan juga untuk seluruh negara apabila doa kita diijabai oleh Allah dan penguasa menjadi penguasa yang soleh, maka kebaikannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat secara umum dan untuk negaranya secara, secara umum. Apabila dia baik dan bertakwa kepada Allah Swt, maka dia akan berbuat adil dan dia tidak akan mendolimi manusia dan akan dengan sebaik-baiknya melakukan tugasnya sebagai seorang penguasa. Ini yang mendapatkan manfaatnya bukan hanya diri beliau sendiri tetapi juga diri kita. Tetapi seandainya eh, seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasa, maka kemudian penguasa tersebut menjadi hancur dan menjadi rusak, maka kerusakannya juga akan dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu, Al-Fudail Ibn Iyad dan juga para ulama, mereka sangat berihtimam sangat memperhatikan tentang doa kebaikan kepada penguasa. Dan ini yang dipraktikkan di negara Saudi Arabia. Apabila kita mengikuti sholat Jumat di sini, maka tidak lepas yang namanya doa ketika khutbah Jumat pasti diisi dengan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Bahkan bukan hanya penguasa negeri Saudi saja yang didoakan. Bahkan para penguasa kaum muslimin Di negara-negara yang lain juga didoakan. Dan adalah termasuk fikih dan pemahaman yang dalam di dalam agama. Karena mereka tahu apabila penguasa-penguasa tersebut baik dan menjadi penguasa yang bertakwa dan soleh, maka kebaikan akan dirasakan oleh seluruh seluruh rakyat. Dan ini yang perlu kita contoh apabila kita melihat ya kemungkaran melihat perbuatan yang haram yang dilakukan oleh penguasa, maka jangan lupa kita mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Apalagi bapak-bapak sekalian yang sedang melakukan safar, berkunjung ke dua tanah suci, dan di sana ada keadaan-keadaan di mana doa kita mustajab. Seperti ketika misalnya di multazam atau ketika seseorang berdoa di atas sofa dan juga di atas marwah Atau ketika seseorang melakukan tawaf, maka disunahkan di sana kita berdoa. Dan di sini ada air zam-zam. Apabila kita minum dan kita berdoa, maka diharapkan itu adalah termasuk doa yang mustajab. Itu sebelum minum kita berdoa. Ini kita manfaatkan untuk mendoakan selain diri kita sendiri dan juga orang tua kita dan juga keluarga kita, kita selipkan di sana doa kebaikan untuk para penguasa kita. Kemudian setelahnya beliau mengatakan li'umumi adillatil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Yang demikian karena keumuman dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Allah SWT mengatakan wal taqum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika hum muflihun. Dan ada di antara kalian sebuah golongan yang mengajak kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman yang laki-laki maupun wanita sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain dan di antara sifatnya adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Dan ini bukan hanya di antara masyarakat saja. Tetapi dari seorang rakyat kepada seorang penguasa. Tetapi dengan peraturan dan kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan sebagiannya. Yaitu harus dilakukan dengan sir. Ya dengan bersembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua adalah dengan tarofuk, Yaitu dengan lemah lembut kepada beliau. Disertai dengan doa yang baik kepada beliau. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha ashabik di dalam hadis Ummu Salamah yang sudah berlalu yaitu ucapan beliau satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkirun faman 'arafa bari'a wa man ankara salima walakin man radiya wa taba'a Beliau mengatakan akan ada para penguasa yang kalian mengenal dan kalian ingkari. Maksudnya akan ada penguasa yang menguasai kalian. Ada di antara amalannya yang kalian tahu itu adalah boleh di dalam agama. Perkara yang ma'ruf. Tetapi ada amalan mereka yang mungkar. Ya kalian akan mendapatkan atau menemui para penguasa Di antara amalannya ada yang ma'ruf, ada yang baik dan ada di antara amalannya adalah amalan yang mungkar yang diharamkan. Faman arafa faqad bari au bari'a. Maka barang siapa yang mengingkari maka dia telah selamat atau dia telah berlepas diri. Dan barang siapa yang mengingkari maka dia telah selamat. Akan tetapi orang yang ridha dan dia mengikuti. Beliau mengatakan waman ankara salim. Barang siapa yang mengingkari Maka sungguh dia telah selamat Ada yang menjelaskan mengingkari dengan lisan Barang siapa yang mengingkari Yaitu menasihati dengan lisan Dengan kaidah yang tadi kita sebutkan Yaitu mengingkari dengan bersembunyi Dan juga dengan berlemah lembut Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Iyad ibn Ghanmin di dalam hadis Ayyab Ibni Ghanmin Al-Fihri radhiyallahu anhu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam man kana indahu nasihatun lidhi sultanin fala yukallimuhu biha alaniyah wal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qabilaha qabilaha wa illa kana qad adda alladhi alayhi ladhi lahu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang bagaimana cara menasihati seorang penguasa. Yaitu dengan cara yang sir, dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Beliau mengatakan barang siapa yang memiliki nasihat bagi seorang penguasa. Barang siapa yang memiliki nasihat bagi seorang penguasa. Fala yukallimhu biha alaniyah. Maka janganlah dia berbicara dengan beliau dalam keadaan alaniyah, yaitu dalam keadaan alaniyah di hadapan orang banyak. Dilihat oleh orang banyak, didengar oleh orang banyak. Apabila kita ingin memberikan nasihat kepada beliau, maka Nabi saw melarang kita untuk berbicara dengan beliau di hadapan orang orang banyak. Dan ini menunjukkan bahwasanya nasihat itu kita lakukan dengan empat mata. Yaitu antara kita dengan beliau tanpa kita memberitahu kepada manusia yang lain. Waliyakhud biyadihi dan dalah dia mengambil tangannya. Waliyakhlubihi kemudian dia berkhulwat yaitu bersendirian dengan penguasa tersebut. Dan dengan cara seperti ini yang diharapkan beliau akan menerima nasihat kita. Dan beliau tahu bahasanya kita benar-benar ingin kebaikan untuk beliau. Tujuan kita menasihati bukan ingin merendahkan atau menghinakan beliau di hadapan orang banyak atau menunjukkan dosa-dosa dan kesalahan beliau di hadapan orang banyak. Bukan itu yang kita harapkan. Kita ingin menasihati dengan niat supaya beliau menjadi lebih baik dari yang awal. Kalau sebelumnya melakukan keharaman, maka diharapkan meninggalkan keharaman tersebut. Kalau sebelumnya melakukan bid'ah, maka diharapkan dia meninggalkan bid'ah tersebut. Inilah yang kita inginkan. Sehingga bukan tujuannya untuk merendahkan atau ingin menghinakan beliau di hadapan orang orang banyak. Kemudian fa in qabilaha qabilaha. Apabila beliau menerima maka itulah yang kita inginkan. Apabila beliau menerima nasihat kita maka itulah yang kita harapkan memang. Ingin supaya beliau bertobat kepada Allah dan meninggalkan keharaman yang sebelumnya beliau beliau lakukan. Wa illa kalau tidak bagaimana? kana qad adda alladhi alayhi walladhi lahu kalau dia tidak menerima nasihat kita maka kita sudah melaksanakan kewajiban kita kana qad adda alladhi alayhi maka dia telah melaksanakan itu e, eh, rakyat tersebut sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang rakyat karena kewajiban kita sebagai seorang rakyat dan kita adalah saudara bagi penguasa tersebut sebagai saudara seislam Maka apabila melihat saudaranya melakukan penyimpangan maka hendaklah kita menasihati sesuai dengan kemampuan kita. Apabila tidak diterima nasihat kita, maka kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang seorang rakyat. Ini adalah nasihat siapa? Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat Islam bagaimana cara mereka menasihati penguasa, bagaimana cara mereka menasihati seorang pemimpin. Dan ada di sini sahih diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad di dalam musnadnya diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnad beliau demikian pula diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Al Mustadrak dan sahih di sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah baik selain yang pertama yang pertama tadi adalah apa mengingkari ya mengingkari sesuai dengan kemampuan kalau kita mampunya mengingkari dengan hati, maka kita ingkari dengan hati. Kalau kita bisa mengingkari dengan lisan, yaitu dengan nasihat dengan lisan, maka kita nasihatkan dengan lisan, tetapi dengan kaedah-kaedah yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, as-sabru. Yang kedua adalah bersabar. Fi haqqi man ta'adda ilaihi zulmuhu wa jawruh. Bersabar bagi orang yang terkena kezalimannya. Bagi seorang rakyat, yang kezaliman penguasa sampai kepadanya yaitu dia dizalimi oleh seorang penguasa maka yang kedua dia diharuskan untuk bersabar waqtada alaihi bi dharbin aw sijnin aw akhdhi malin aw isti'tharin fi haqqin dan mendzalimi dia baik dengan memukul atau memenjara dia atau mengambil hartanya atau mengambil haknya وامتثال توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من حديث ابن عباس السابق bersabar dan juga menjalankan taujih yaitu pengarahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi kita bersabar dengan kedzaliman penguasa karena menjalankan pengarahan dari Nabi SAW ketika beliau mengatakan Barang siapa yang membenci dari penguasanya Maka hendaklah dia bersabar atas kedoliman tersebut Man kariha min amirhi syai'an Barang siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya Di antaranya adalah kedoliman yang dia lakukan kepada diri kita Maka beliau mengatakan fal yasbir alaihi maka hendaklah dia bersabar di atas kezaliman tersebut. Jadi yang memerintahkan kita bersabar ketika ditolimi oleh penguasa siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti sabda beliau. Beliau mengatakan: Wama amartukum bihi fa'atuminhu mastatatum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka adalah kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ke kemampuan kalian. Dan Allah Swt mengatakan: Wadabi'uhu la'allakum tahtadun dan dalam kalian mengikuti beliau yaitu Nabi Muhammad SAW la'allakum tahtadun semoga kalian mendapatkan petunjuk dan petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk sebagaimana dalam hadis wa khairul hadi hadi Muhammad SAW dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW dalam keadaan seperti ini maka kita diperintahkan bersabar oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya beliau mengatakan hafizahullah wa min as-sabri ala jawri al-hakim adam al-munaza'ati lahu fi sultanihi. Dan termasuk kesabaran atas kedzaliman seorang penguasa adalah tidak boleh kita memberontak kepada penguasa. Termasuk kesabaran eh, terhadap kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa adalah tidak bolehnya kita memberontak membangkang kepada penguasa yang sah. Ini adalah termasuk bentuk kesabaran. Dan menunjukkan bahasanya orang yang memberontak berarti dia tidak melaksanakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walyasbir alaih." Adalah dia bersabar. Allah. kezaliman seorang penguasa adalah tidak melakukan pemberontakan kepada beliau. Wa alla yanzi al-madlumu bisababi dhulmil hakimi yadan min ta'ah. Dan jangan sampai orang yang terzalimi yaitu rakyat yang terzalimi hanya karena sebab kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa kemudian dia melepaskan ketaatan kepada penguasa. Jadi kezaliman beliau tidak boleh menjadikan kita kemudian membangkang kepada penguasa tersebut. Bal zulmul hakimi la yamna'u minas sam'i wat ta'ati lahu bil ma'ruf. Bahkan kata Syekh Abdullah, kedzaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa ini tidak mencegah kita untuk tetap mendengar dan tetap taat kepada seorang penguasa fil ma'ruf di dalam kebaikan. Jadi kezaliman yang beliau lakukan Ini bukan menjadi sebab kita Kemudian kita tidak mentaati beliau Kezaliman yang dia lakukan Jangan menjadi sebab bagi kita Kemudian tidak mentaati beliau sebagai seorang penguasa Dalilnya apa? Kama fi hadithi Hudhaifah radhiyallahu anhu Sebagaimana dalam hadith Hudhaifah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jadi kenapa kita tetap mendengar dan taat kepada beliau sebagai seorang penguasa padahal beliau melakukan kezaliman? Dalilnya adalah hadis ini. Di antaranya beliau mengatakan yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadhudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan ada setelahku imam-imam atau penguasa-penguasa yang mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak mengambil sunnahku tidak mengambil petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak mengambil sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin dan akan ada di sana orang-orang yang hati mereka adalah hati syaitan yaitu hati syaitan di dalam jasad seorang manusia. Belum mensifati imam-imam ini atau penguasa-penguasa ini, hati mereka seperti hati syaitan. Tetapi ada di dalam jasad seorang manusia. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan, yaitu dia adalah orang yang keras. Ya, penguasa tersebut memiliki hati yang keras. Kemudian beliau mengikuti hawa nafsunya. dan memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, memiliki pemikiran yang menyimpang. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mensifati hati mereka seperti hati-hati setan atau hati mereka adalah hati setan karena hati mereka dipenuhi dengan keras dan juga zalim kepada eh, rakyatnya. Demikian pula diikuti ya diisi dengan hawa nafsu dan diisi dengan keyakinan-keyakinan dan eh, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan dari jalan yang lurus. Qal qultu wa kaifa asna'u ya Rasulullah in adraku in adraktu dhalik. Beliau mengatakan yaitu Hudzaifah mengatakan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan seandainya saya menemui zaman seperti itu?" Ini yang bertanya siapa? Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahwasanya kelak akan ada penguasa yang sifatnya demikian berbuat zalim kepada rakyat yang memiliki hati yang keras dan memiliki uh, mengikuti hawa nafsunya dan beliau juga memiliki pemikiran yang menyimpang apa yang saya lakukan ya Rasulullah in adraktu dzalik apabila aku menemui zaman yang demikian qal beliau mengatakan tasma'u wa tuti' beliau mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahraka wa in wa akhadha malak fasma' wa ati'. Apa nasihat beliau ketika kita menemui penguasa yang demikian? Beliau mengatakan tasma' wa tuti'u lil amir. Hendaklah engkau mendengar yang pertama wa tuti'u dan engkau taati lil amir untuk penguasamu. Berarti nasihat Nabi ketika terjadi yang demikian apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Baik, bagaimana seandainya dia mendalimi kita? Beliau mengatakan wa in dharaba dhahrak wa aqada malak. Meskipun beliau memukul punggungmu. Memukul punggungmu yaitu maksudnya dalam mendzalimi kita di dalam fisik kita. Wa aqada malak dan beliau mengambil hartamu. Mendzalimi kita di dalam harta harta kita. Mungkin beliau membuat peraturan sehingga mengambil harta kita atau korupsi ya dengan untuk dari uang negara dan seterusnya ini adalah kezaliman di dalam masalah masalah harta. Beliau mengatakan wa in dharaba dhahra. Meskipun beliau memukul punggungmu wa akhadha malak dan juga mengambil hartamu. Kemudian beliau menguatkan kembali di akhir hadis fasma' wa athi'. Maka adalah engkau mendengar dan adalah engkau mentaati. Diulang lagi oleh beliau. Di awal tadi beliau mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir engkau mendengar dan taat kepada penguasamu. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan fasma' wa athi' maka dalam engkau mendengar dan dan taat. Beliau ingin menguatkan bahwasanya dalam keadaan seperti ini yaitu kita dizalimi oleh penguasa, maka kita tetap diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada beliau di dalam perkara yang ma'ruf, yaitu perkara yang diperbolehkan di dalam agama. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah, akan kita lanjutkan besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Jadi untuk minggu ini tempatnya di sini. Tapi minggu depan insya Allah kembali lagi ke tempat yang awal di depan sana. Allah Ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.